kabla ya mambo yote mingine ni bora tutoe nasaha fupi nasaha ambazo zinawahusu wanafunzi sote kwa ujumla sote sisi ni wanafunzi tutasoma ilmu ya kisheria kwa hiyo kuna haja kwa wakati mwingine watu kupiana nasaha e, washikamane nazo kwa sababu nasaha ni kitu muhimu sana ad-dinu an-nasiha dini ni nasaha ndugu zangu waislamu kwa ujumla wanafunzi ambao mpo mbele yangu na wale ambao wananisikiliza katika kutoka sehemu mbalimbali kitu cha kwanza ambayo naweza kusema ni kwamba katika mambo muhimu yaliyokuwa muhimu zaidi ni watu kuwa na ikhlas katika kutafuta ilmu ya kisheria ni kuwa mtu anatafuta ilmu lillah la li gharadhin akhar asitafute ilmu kwa malengo mengine kwa sababu kufanya hivyo ndiyo njia kubwa ya kupata manfaa yeye mwenyewe na pia ni sababu ya tawfik na kufikia katika daraja ya juu kabisa hapa duniani na kesho akhera hili jambo ni jambo muhimu sana watu wengi katika sisi tulabi ilmi wamekosa tawfik wamekosa ikhlasi ndio maana wamekosa tawfik kwa hiyo nikikudumisha ikhlas katika kutafuta ilmu biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaweza kupata manfaa kwa elimu hiyo na pia tutaweza kupata taufiq ili tufikie katika daraja ya juu hapa duniani na kesho akhira Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema katika hadithi yake maarufu man taallama ilman hadithi hiyo ameipokea al-Imam Abu Daud katika kitabu al-Ilm anasema man taallama ilman mwenye kujifundisha ilmu yoyote kisheria mimma yubtagha bihi wajhullah la yataallamuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid arafa al-jannati يوم القيامه mwenye kujifundisha ilmu ilmu ambayo inatafutwa kwayo kwa ajili ya elimu hiyo radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na yeye hajifundishi elimu hiyo isipokuwa kwa kutaka dunia cheo duniani au kutaka dunia hawezi kupata harufu ya pepo siku ya kiyama hawezi mtu kupata harufu ya pepo siku ya kiyama na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa katika hadithi nyingine pia vile vile imepokelewa na alimamu Tirmidhi katika Sunan anasema man talaba alilma liyujaria bihi alulama man talaba alilma liyujaria bihi alulama mwenye kutafuta ilmu ili ajifakharishe kwa elimu hiyo kwa wanawachuoni wengine bwana mimi bwana nasoma bwana e, mimi kiboko bwana mimi hivi mimi na elimu nyingi au ya biha sufaha bihi sufaha au abishane na watu wajinga kasoma yeye ili kadhi yake kazi yake kubwa ni kubishana na watu mabishano yasiokuwa na maana yoyote katika magrupu katika mitandao ya kijamii Twitter sijui kitu gani huko ista na mingineyo au liyusrifa bihi wujuha nas ilayhi au awaelekeze watu kwake watu waelekee kwake kwa maana atafute kundi kwamba mimi nipate kundi sasa watu yeye eh, kazi yake kubishana na kujiona kwamba yeye ana elimu nyingi ili achukue kundi la watu adkhalahu Allahu an-nar Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza mtu huyo motoni kwa sifa hizi ikiwa wewe kazi yako ni kujifaharisha kwa watu kwa mashekhe au kwa tulabi ilmu wanafunzi wenzako kwamba bwana mimi nina elimu nyingi au wewe wasoma ili ukabishane na wajinga kawa wabishana tu kuonekana kwamba wewe ni bingwa kujua kutabiri mambo bwana ah mimi bwana e, hii kadha hii itakuwa hivi bwana ujinga tu wako kaanza kubishana na watu kubishana na wajinga kutumia vipimo vyovyote vya kisheria au watu wakufuate wewe adhalahu allahun nar waisoma kwa ajili ya Allah eh jifundishe kwa ajili ya Allah na kisha utende kwa ajili ya Allah fausikum jami'an wa usi kulla muslimin na wausia nyote na vile vile na wausia kila muislamu ambaye atasikiliza ujumbe huu au sauti hii kuwa na ikhlas fi jami'il a'mal katika matendo yake yote kwa sababu kufanya hivyo ni katika mambo mazuri Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbih ahada na yule ambaye anataraji kukutana na Mola wake man kana yarju liqa'a rabbih na yule ambaye anataraji kukutana na Mola wake falyamal amalan saliha basi na atende matendo mema wala yushriku biibadati rabbih ahada na wala asimshirikishe asishirikishe kwa ibada yake Mola wake biibadati rabbih kwa ibada ya Mola wake ahada na mtu yoyote na pia vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika sahih muslim عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول anasema yaqulu Allah azza wa jal hadith al-qudus ana aghana ash-shuraka mimi ndio mimi ndio nimejitosheleza na washirika wote ani shirki kutokana na shirki man amila amalan yoyote mwenye kutenda tendo lolote ashraka ma'i fi ghairi amenishirikisha pamoja na mimi kwa tendo hilo mtu mwingine taraktuhu wa shirkahu mtamwacha yeye na washirika wake mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo kwa hiyo ndugu zangu waislamu wasia huu ni khalisan lillahi azza wa jalla tunawanasihi wanafunzi wote eh kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha kwake kwa kutenda matendo ya sawasawa na wala wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo elimu wanaoisoma waisome kwa ajili ya Allah wasisome kwa ajili ya mambo mengine malengo mengine eh kutafuta vyeo kutafuta vyeti kutafuta ukubwa kutafuta ushekhe ushekhe unakuja tu ndugu zangu eh ushekhe unakuja wenyewe unakuja kwa sababu ya ilmu na pia unakuja kwa sababu mbalimbali mbali. unaweza usiwe na elimu nyingi lakini ukawa ni shekhe pia tumeelewana mashekhe usikum jami'an maratan thania wa usi kila muslimin au wa usi eh, kila talibi ilmin na usia waislamu nyote pamoja na nauhusia nyinyi nyote na nauhusia nafsi yangu na kila muislam bikhashyatillah kadhalika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kusoma elimu hiyo fi jamii al katika mambo yote unachoandika unachosema unachozungumza yote hayo muogopeni Mola wenu angalia kwamba hili ni la haki au hili sio la haki hili lina maslahi au halina maslahi kama halina maslahi uliache na lile ambalo lina maslahi litende lakini ikiwa kitu hakina maslahi wewe kiache kitu kiache kitu hicho kwa sababu hakina manfaa yoyote almuhimu watu kushikamana na haki na kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla yaqul innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib hakika wale ambao wanamuogopa Mola wao bil ghaib wa ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir lahum maghfiratun wa ajrun kabir wana wao msamaha na malipo makubwa sana kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema waliman khafa maqama rabbih jannatan وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اما والله aliwaambia masahaba zake mtume صلى الله عليه وسلم اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له hakika mimi ninaogopa zaidi Allah kuliko nyinyi na ni mcha Mungu zaidi kwa Allah kuliko nyinyi kafa bi khashiyati llahi ilman wa kafa bil iqtirari bihi jahlan kama anavyosema Abdullah ibn Mas'udi inatosha kuwa wewe ni una elimu kwa kule kuwa unamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kafa bi khashiyati llahi ilman inatosha kwa kwamba wewe kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala inatosha kuwa hiyo ni ilmu wakafa bil ikhtirari bihi jahlan lakini inatosha kuwa wewe ni mjinga kwa kule kujihurisha kwamba wewe ni bwana mkubwa una elimu nyingi inatosha kwamba wewe ni mjinga una maana kabisa ufai katika jamii eh baadhi salaf wanasema ra'sul ilm khashyatullah kichwa cha ilmu yote msingi wa elimu ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila itakapokuwa na nguvu ilmu ya mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi unakamilika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumfanyia ikhlasi yeye na pale atakaposimama katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na akajitahadhari na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha qala Allah subhanahu wa ta'ala inma yakhsha Allah min ibadihi alulama hakika hapana vingine wale ambao wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake ni wanawachuoni hiyo ni alkhashya alkamila ule uchamungu uliokamilika haina maana kwamba watu wengine hawana uchamungu kwa sababu si wana wachuoni si maulama bali tazungumza khashia iliyokamilika ucha e, uchamungu uliokamilika huo unapatikana kwa maulama kwa sababu maulama wa wenye kumjua Allah wenye kuijua dini ndio ambao ni wachamungu zaidi kwa watu eh wanamwogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala na ni wacha Mungu zaidi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala wakiongozwa na mitume wa Allah ar-rusul wal anbiya wa ala ra'sihim ar-rusul wal anbiya wakiongozwa na mitume na manabii kisha wale ambao watakuwa wafuata wao kwa wema na kwa sababu hiyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alitoa habari ya kwamba miongoni mwa alama za mtu kufanikiwa mja eh, ni mtu kufahamu ilmu kufahamu ilmu na kufahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din yule ambaye Allah anamtakia yeye khairi basi humfahamisha yeye katika dini hadithi hiyo ameipokea al-Imaman al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiya hadithi maarufu kwa hiyo kufahamu dini ni jambo ambalo litampigia hatua mja eh kusimamia amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa yeye na kutekeleza faraidhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kutahadhari na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia na kadhalika itakuwa analingania eh, anaita watu kwenye makarimil akhlaq katika tabia nzuri mahasinil a'mal na matendo mazuri wanashu lillahi walibadihi kwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie sisi na, na nyinyi na waislamu wote alfiqha fi dinihi walistiqama kufahamu dini na kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na tukinge sote wa yu'idhna jami'an min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu waliyudhalik والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك